lau, eh? Hori badakigu e, horrela dela, bigarren eh, mailan lau jaitzen dira, ba, hogeita bi talde daudelako, eta hainbat talde daudelako bigarren B mailan. horixe, hori kirol kontuak, argulloan saioan, ondoren, Jose Miguel Lópezen eskutik, kirol emaitza horiek errepresentuko ditugu. Kom kom parame, wana parame se kom kom parame Kom kom parame, wana parame kom kom Compárame, también sepárame Párame, párame, párame, párame, no. Noeta oraine eh, kirolin informativa Jose Miguel López, eh? de Guardion. De Guardion sí. 2 2 2. Este, a hacer más. Que llegó, eh, que lo tengo ¿eh? Ya iré. Jose Miguel. Bueno, bai, ongi, ongi. Bale, ba, oso ondo. Bueno, zer, zer? Ezan behar, bueno, azte buruan kirol jardunaldiak izan den protagonista edo eguraldia izan den? Bai, bai, egia zan, eguraldiak egiago, eh, batez ere meno jartzen eta ingurune bai. Baina, bueno, partido batzuk jokatu dira, beste batzuk ez, eta gero, bueno, fetxak hartzeko, ja, gute gertu berko da gero noiz jokatu beste partido diek ez. Baina, bueno, emango itxugu, eh, Tolosa, zuten partida, ez zuten jokatu, eh, zurra zela eta eh, ta bueno, eh, atzeatu da partida. Eh, hola, eh, vengo de usar la dijo Juan, eh, Anaitas una líder, punturekin, bigarrena Berillo, ahorita vas punturekin, y tolosa Arnaldo Tobosa, ahorita me sorci, pasalla la Guarena, ahorita más Gara oita malau, eta segarro jartzen oita mairu, baina, e, eh, zan bezala, partida bat, e, eh, gutxia daokin. Eta horrengo partida, etxien izan gute, oiartzen abe txabaleta, e, eh, larun batean, e, eh, karalekuna futbol zela jagoa labak eta ordenetan. Bueno, eta neskak? Nez neskak egia zan, e, eh, erurra mara-mara, eta egia egiazan ikusgarria, eh? nola zeon txuri txuri txuri, demo gutxi asko botasun, eta bertan behera ere. E, eh, Zakapen dugu, atletik B, hogeita punturekin, bigarren oi hartzun hogeita punturekin, irugaren abanto hogeita punturekin. Bilin arteko lehia zen, baina beste bat jokatu beko dute. E, datorren astean, <clears throat> gazteizen jokatu beko dute partida. Eh? Aurrera Victoria, oi hartzun. Bueno, eta lehenengo eh, erregionala, Jose Miguel? Oire bertan bera, oi hartzu Paskoria, bertan bera, eta jesokapena dihoazte, amar orezko Horezko jumenitak, e, eh, maniño, utx, oiatzunek iru, zazpigarren garren, horezko jumenitak, aeto futbola futbol zala, Gipuzkoa, lehen maian, laskorain oiartzun, haure berta beragatu zen, edura zeleta, oiartzu garae arare, lider dihoazte. Bigarren maian, Koxemari Tabernak, iru, pau erran diez bost, e, bost garren, eta irugarren maian, ibarrak iru, baobak, bak, bost. Mm -hmm. Eta, zakapenean, sortzi garren. <clears throat> Bueno, hori, oi hartzen egin bai, esan... Bueno, pelot, pelota eman zuten, maizak, oi hartzekoa, bai, bai... denak batez ikustu garaipera izan du dila, uh mhm. -huh. egia zan oso ondo, eta gero zazkibarlo ja oi hartzen guare, oi hartzen zazkilagunak ogeite hortzi... antraizto eta oi hartzuarrak bezik garrez Bueno, eh, emakumezkoen superliga? Bai, bai emakumezko superligan, egia zan reala derbia zen, atleti reala, ondaz izan reala, irabazten partida, 0 bat, e, zean ezaman, baina gero jipoia nahiko nahiko ondila, eh? Atletik zazpi, e, realak bi. Eta lagunak ekaldu egin zunen, lagunak bat ziko marride bi, zakapena lider Barcelona zuturekin, berri dut atletik ekin, zazpi garen reala eta amalau lagunak. Aha. Bueno, bigarren eh, B maila Bigarren B mailan hemen lider dihoa bidantez, berri dut zazpi punturekin, berri dut egin zun, Jopo Ferradina, Eibar, Eibarrek e, egia bueno, partida derbia zen, eh, Eibar alabez, eta azken bat gintzen Eibarrek, eh, e, bi eta bat, baina bana joazten, baina azken momentotan esatu zen gola, eta egia esan, garaipen oso garantzitsu hor, eta ondo gokatu bateko. Lagoren amaro egieta, bosgarren alabez, zigarren zestao, betzigarren atleti be, amabigarren rara union, Eh, 30 puntu nik gustu gehia baitzu berdura jamendik aurrea. Bera, goruz baina, zatikan egiatzen ez dijo este oso sondo taldea Roberto Laven, eh taldea dijo ondo. eta amaiz bigarren Reala B eh punto batea eh zatikan, ez? Eh zorbaziotikan, ez izan atzo bereza partido chikuna jokatu Realak etzien galdu egintzula Gijuren aurka. Mhm. Bueno, hor eh, bigarren eh, B maila, bigarren eh, bai. Amaian, bigarren Amaian esateko Deportivo ondo da Villela. Jodi ja txartu dira direkta pixka bat lehenengo maila berriz izultzeko e, eh, Lider di joa berroita zortzi punturekin Bigarren baiago di berroita bost eta hemen dago ja e, Kristo lehia ez, Zelta e, eh, irugarren berroita iru Almeria berroita bi, Herkules berroita bi Eta Elche, Elche berroi punturekin Ketxira postuan nazik amazi puntu Ketxizazen taldea, Girona e, amazazi puntuz, Zoluan zartuta ja Hueska meretzi, Kartagenak hogei eta eh, esan bezala e, eh, salvazio edo maila mantentzeko tirona dauka ja 6 puntura eta eh azetik astea zaila zailu ez eh, hor maila maila guztia mhm. bueno hortxe bi, bigarren mailan realak e, bi eta bat irudi bai. ona erakutsi zuen bai. bai bueno batidor izan du izala ez eh bai kamnon eta nik uste dut telebizter ikusi zuen bentzat, bueno, e, nahiko ja ona eman zuen, Barcelona kontra zaila da jokatzea, eta nahizta behak izan hor e, jokalari batzuk e, ez er, berra berralak ere, bazitzura iru olau, eh? Ordu, nik uste horrek kilibertu izan dela guza. Eh, talde gehiago da, badakigu, baina, e, bueno, detaile bezala, Barcelonaak behetxean, e, ordua ja eskatzen, ez? Partido buzkatzeko eskatzen, eta nik uste zela gertatu hau azkeneko denbora aldietan, ez? Eh, ez, Barcelona behetxean, be, be, be, izaten denbora bukatzeko, eta zaleak ebai, ez? Kontua da, Jose Miguel, Barcelonak... Barcelonaak, bueno, garaitxarra aidela pasatzen, lesilloak dila medio, kompetizio asko, bai. eh, Madrid hortxe ikusten dula ez dula fallatzen, eta... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, zuru lesionatu da, igarra lesionatu e, eh, gero zea, e, zen da, ba, hortzen erdizea, elusuto lesionatu da, eta atera berzen duzun ere, kanpo ber, kampo eta nik uste dut maila maia osoan eman, eta nik hemen blokea mantendu ezkio urte batzutan, edo urte pare batean, nik eukera ikusi horrelai e, talde poli bat egiteko, batez ere, ez du gaztu ber, betzi arrobi dugu, gatu zutela. Infran, kontu hartuta, e, aukien gatu bat zen, egire txe ondo, ondo zegoen, amarrekin, eh? Nik uste dut dato badela dela, ez du askotan e, behar bezala segiten, eh? Eta Barcelona zazpi arrobekin, ordu ikusten da, e, Cristo Medito da kalarrala gaur egun, horremez e, ditu jolaztea, eta nik uste dut, bidea garbila dagoela, eh? Arrobidea eman bezala jozea, eta bai. ekartzekotan kanpotikan, ekarri berda, jokatzeko eta hona izateko, ez aukian gelditzeko, aukian gelditzeko, bai txugu arrobikoak. Eta nik uste dut, geoa, eh, detaile, una, Ruben Pardo, ez, gintzula debuta, bai. e, eh, uzi, kanpo zaila, egizan, e, eh, baloi realak, eta bea gustora zetitzen da, baloia duen ian, ez? Baina nik uste dut errede, de, etorkizun ondiko jokalaria dela, ez? Ruben, Ruben Pardo. Bai, eta reala aipatu dugu hori bai, e, zailkapena, zailkapena, e, bai. bi, oza, bi puntura ditu jetxera postuak. Bai, baina nik eh, optimista zan nahi dut, nire beti izaten naz, eh, eh, ez egitea izko alkeiegi zan naz, eh, optimista egitea, baina nik gora bitu nahi dut, eta gora bitzen balde maldik ikusten dut, bi punto gehiagokin, erdi pariango gineakela, betzi garren ez, bi kutsiokin eh, atzean, baina eh, datu bat emateko urtsi, xapel duna liga zeok sortzi puntura, eta UEFA, edo UEFA lig, zei puntura. Eh, Osta, ikusten da hor, eh, oso oso, bueno, demo, eh, punto gutxi gian, eh, asko doztela. Eta, dertzako azte bukera honen izan du da, e, bila zoru ondo bat zaragoza ja gandu egintzun, eta hoi ja, bigarren mailan dagole jai ja, esportik egin ere, eta bi gutxi jago, orduan galitzuko da bat, e, o, o, e, e, talde askotako, ez diguzo bitela, gero, Ez atletik egere, iruña berrin zula, azken minutoan, e, zatuzun espaiole gola, eta iruña, eta gero osasunak, bueno, berrik eta politia, eh, Portilien aurka, eta nik uste eh bueno, e, ondo, ondo. Eta gero, zarkapen hartuko dugu, Real Madrid lider berroita punturekin, Barcelona bigarren berroita sortzi, irugaren Valencia ogeita Levante 32 eta gero, eh bosgarren Espainolo ogeita mabikin, Atletico ogeita amar, osasuna betzi garren ogeita punturekin, ezan bezala Real ogeita lau punturekin amalau garren, eta getxiera postuan, Granada, Sporting, Zaragoza. Eta torren azteko, partidak, Eta jokatuko da zelenean, ez? E, Sebilen aurka, da torrena izango da. <coughs> Hemen telebista dilatako mei, egunak etor dut egia, egia zan, pixkaparra garra jari, ez? Eh? Ba bai. Mhm. Bueno, eh, Jose Miguel, guain futbol hau eta pilotara bai. pasako gara? No la pelota, eh? Bai, oi da. Bai, bai, bai, bai, bai. Mira, iba que ya su cabeza la bai, pelota, bai, eh? Bai, futbol baino gehiago bello, guille, Bai, bai. Eh, no, Atzo bi partida jokatu zian, eta biletan emaitza berdina. Ogeita bi, Bai, bai, eta egia zan, bueno, geho gaina, zan behar dugu, xalak, e, pelota, pelota zobai jozuz, bai, zuzula, ez? Eh? E, laskurainek beak e, emandako pilotak bai. bai. Bai, bai, bai, egia zan, ez egitik kasu, zibar guten kasuak jokatzen, edo? Bai, arretxe, <laughs> bigarrenak guain dela gutxi larrentzaren bai, berdinak bai, eta... Bai, bai, bai, eta gero zan ere, Olaizola bigarna beroizego goita bi, ez? Ariz Laza mm -hmm. Pascual, behatzi eta Paskual, ez? Zut, ez? E, minatuta edo bai, e, pilot, edo? pilota txartu zitzaioela eskuan, eta, bueno, eh, eskua bai. gaizki dula labintzen. E, gaizki, ez? Mm -hmm. Eta gehi jo barriolako goita bi, Pabo Brazaluze kalbixuk, e, amai, amai eta zuzantu betela, xal askurin goita bi, oinaz bengoetxeak apraiz amabi, eta esan, barriolak e, albiste oso ona, laurteko luzatu dula, mhm. azperekin. Mm -hmm. Bueno, zorionak emendik orduan abel bai. barriolari. Bai duela ondo ja, eh? Ia zan eh, tipo jatorra gaina eta laurteko. Eta mm. zerkapen dugu, dugu, bai. olaitzola bero izazti puntu, bigarren lujo barriolak bost, ez? Bai. Eta irugarren berazalu zalbizu lau punturekin. Eta gero, albiste triste bazango nuke ez, ah, erremontea, ez? Erremontista hundi bat. Bai. Eh, Miguel Ángel Urrutia. Miguel Mari. Bai. Miguel Mari ah, Urrutia. Miguel eh, larun batean jokatu zuen bere azken erremonte partidua oaingoz, e, bai. atiak irikita utzi ditu, baina bueno, bai bere honenian uste dut eh, utzi bai. dula eh, remontia. Ba, ikalarta bukatu superazken partida, mm -hmm. egizan, falta boteko dillo, eh? Ba, eh? esango nuke, momentu honetan, eh, atzelaritan, zeon honen atzela, e, Julen Samuel ere bikaina da, atzelari bikaina da, baina oa indikan ba, adituek, bai. niena aditua, baina bueno, bai. e, bai. pixkat falta zaio honena izateko, baina bueno, mm -hmm. Miguel Marin utxunea, urrutia lehenengoarena oso handi izango bai. da. Eh, bai. Ondi, ja, gaina, uste, maztea Mexik, Mexik, Mexik erradela, dela, bai. eh, dela, eta ara dijo la bizitzea, claro, mm -hmm. e, remontea gaina, gara, repanta, gaina, aspaldik urteetan, benuntua, eta, claro, eh, irabaziak ere ez diazko izango eta eta nahiko lanak ez. Bai, apustuak ere ez diralen galarretan eta, bueno, bai, bai, ba, bai. krisi ikusita dei, erabaki hartu omen du. Dei pena pixka bat, hombre, da dena ez, ez zabaltzen esku pelota eta telebista dela eta propaganda guztia, baina modaila da asko ez pelotan eta nik uste dute eh, pixka trizia dela dena bakarra ez, e, esku, esku, esku banak abitea, ez, mm -hmm. edo, edo berentzera dela eskukoa, ez, da, beste horre, er, zaten bezala, erramintako, Herramienta ez, erramintako zeak, pixka bat e, eh, atzeagatzen nahi dira, baina, bueno, ea, ea bulta, bueno, bulta, saiatuko gara hori ezagutarazten, eta, oh, bueno, ea oh, baten bat ekartzen dugun galarret aldetik. Oh, zondo, mirari. Bueno, gozazki baloia zan, egia zan, bai. gara borobila, bai Baskoniak, Laguna Aro, Gipuzka Bazek eta Bizkaiak irabaz egin zuten, Gaia Baskoniak e, estrenatu zuen berriz ere pabelio berria, araban, eh? Mm -hmm. e, eta, bai, oso gatu da, egia zan, eh? pabelio berria, eta gainea, dato bezala, Bizkaiak eh, irurian galdu egin zuen ez? Bigarren partida Madrien aurka, bai azo irabatxe egintzun e, eh, ACB edo Endesa Ligan e, Real ez. Gresku balo jaztuko dugu txapelduna liga, itxakok e, galdu etxean, hogeita zei e, Ungariako jori e, sortzi, eta kope HF final hortziak e, Rusian, giro engozen Rusian, e, lada togliatik hogeita sortzi, beraberak hogeita bi, ordu ditzuliko partida, 6 punto bera, eta ea, kapaz dien, ez, vuelta buelta, vuelta mateko, ez? Bueno, bada, a ver, bi, bi kirol, <clears throat> gutxi, gutxi, gutxi normalian, bueno, ez diazko segitzen, baina bada, pirena, hau Bye. Bai. trineo bidez eta txakurrekin ere ikien da hor eh, aldean, eta egizan oso paraje politxak eta proba oso gorra da, ez? Eta bukatu zen, plate de bell, um, turra gatzen den gainea, turra etapa horti pasatzen dazu zero, irabazdea Ton Andres, alemana, alemaniara, lau, lau, garrepe, lau garren aldiz irabazituna, eta bigarren euskaldun bat, naparra, ikerro azkoi ez? Eta zan dugu, gira zan ikusgarriko proba dela ez. Eta gero, esan ere Super Bowl, hau bai. dela beste Ameriketako zabat, e, kirol bat. Eta behin ikien da galditxu ja, nazio guztia, Ameriketako nazio guztia, proba ikustatik ez. Hmm. Eta ez abezela, hoi, ez jendia jakitzeko, e, jokatzen da, bueno, kaskoekin, rui bezala da, eh? Bai, futbol Kasko, amerikanoa, ez? Futbol amerikanoa, ez? Kasko ekiretako refrotuta ez? Bizkarra dela eta dela, futbol amerikanoa, da. Kriston txoke eta gaiak ero urtero jatzen dute, e, eh, abenzlari zabat, ospetsu bat, ez? Eta austen luzuz gainean Madonak abestu dula atxedenean, bai. eta da Amerikana maldean, e, bueno, gehien jarritzen den kirola. Mhm. Eta esango dugu, laugarren, al, garipen, laugarren aldizita bat zidula ja, New York Giants, hogeita bat, New England Patriot amazazpi. Eh? Zake, bueno, laugarren aldizia. Hori, Bai, bai. Ez, ez, zer eh, behar eh, Alberto Contadorren... Eh, bai, horra, oizaren, zera, ez, ez, eh, ez, bi urteko zera maniotela, ez, urti? Bai, Azken... zoritxarrez behintzat eh, zigortu egin dute Alberto Contador. Hori bai, bai eh, turra eta giroa galduko du, baino, Espainiako bai. hueltan lehiatu bai. dezake. Nik eh, gira zan tristi erbitzen zik beti jute ditzuk, eh, txikizion dura inaurka, eta ez du gaztu behar eh, dopaje asuntua dela ez dela, kirol guztietan dagola, eta zergatik ez, egiten dut ez, bakarrea beti zirindulari izan, egiten olako egurra. Eta dato bat zo mango ez, biskatola niko horatzen ezen ar, hor guazetazte, operazion galgo, bai. puerto, zergatik ez diatera, aurrea, Oie. Ez que, da, zergatik eta... Bai, horre badi, berantzuna, baki ez diatera, zostelako futbolariak, tenizlariak, atletismoko jendia, hortzen zartua. Txirindulari yeah. izareke bai, bai, bai, ez da komeni aurrea. Horun, ateratzen da aurrea bakarrikan, txirindula ditza dozterian. Hoi da tristea, tristea denetan. Ba bai. Eta, hombre, ez du gaztu behar, frantzian ere, gila zanto pagina festina kasua, festina kasua, e, frantziko txirindularitza guztia, piko eta joan zen, ez, festina kasua egin. Eta italian ere zer esanik ez, ez. Horun, bat bala egurtu, edo, edo zigortu inberda, kiloari guztiari, ez bakarra txirindulariari, ez. Horun, nik nahi, triste bizantzai dutena ez, operazio erekila puerto galgo eta ez zen, zein, eta txirrituarileak zortzatzelako, beste kirolaria zortzatzelako zatuta, aztu eginda ez. Baina txirrituarileak bakarra da osterian partean, egurra. Eur. Bueno, Alberto Contadorrek, adiraz ez zuen, zigortzen bazuten, e, eh, txirrenolaritza aktiboa utziko zuela ez dakit, e, utziko duen edo ez? Baina ez eh, uzut, abuztu, azatek abuztu arte ez dakala. Abuztu bai, bai. arte ez arte ez dakala, bimina eta marrean izan zen hori eta bi urteko e, bai, bai. zigorra. Ordun, bai, bai. E, bai. Atabuzo bai. arte, gutxinez, Espainiako huelta, lehiatu bai, bai. dezakela. Nei, a ver, hablete kontador rata, claro, da, da, ez, baina ni igual berrin zein abete kontador izan, beste eh, txilotulari bete izan, ez, eh, nahi, ez, ze diferentzia egiten den, eh, egiteko, bueno, eta beste kaso bendak sí, zi, eta bilari, bai, bai. arraunean bertan, urdabe, bai. urdabe kaso eta gola dagoen, ez da, e, jaidia eh plantilla planifikatzen eh arrauna azteazteko, eta hor ez dut erabaki urdabe eh bigarren maila jokatuko duen edo hori jo den, ez que, lotxarra, ja, ez que, ne horretik egiten hau zuten, zuten hau, egurre mazte dela bakarra txindulari zai. Oida, ez da, oida, oida izin denaiz. Bueno, bai, bai. Bueno, zer gai, Jorge Miguel. Bueno, e, eh, urtsi eta mirari, zango etxiku, bueno, e, eh, konbidatu bakaz azkeneko, azkeneko orduan az, ez, e, aldaketa bat izan dugu, ez? Uh mhm, -huh, bai. bai. Eta, karo, e, etortzeko azen Mikela Aramburu, raleko jokalaria, ikintak e, irraio, zeak irraioko, zea ez, ez e, Mikela telefonatuko denun, eta, bueno, ezin du, ikintak azte honetan, eta, unu, azeatu egin du gazte bete, atorra aztean izango da, irratia, uh -huh. etorko da hori Mikel Aramburu, eta e, mendira, mendira, gongo beha. Bota vale. kartu, eta mendira. Botak eta arropa egokilea iten du notza pasatzeko Hori da, hori da, <laughs> batu eta bastoia, eta makila hor Eta horriko dira, e, bueno, e, eh, Grisia mendira eskarteko bikide, e, jazidia gainean mendian jai bilzeak itxegin ja, entu lehenengo ah, lehenengo jai batzera gintzutela, eta jai bukaren jai bigarren zera aldean. Bai, arantzara. Arantzara, hori da, hori da, hori da, hori da, Eta ordun e, etorriko dira isia rinarra, eta Fermin Zabalegi, hau girizia mendi elkarte okidea dira, eta gero aurtzaro menitaldeak gero horiek ere hilabet ere egiten dute beren ibilbideak, eta toko da irratira, pako mitxerena, hori hartzuara. Eh, bueno, Eze Miguel, e... ordua esan eta agurtuko dugu? Ordu bat ordua? Eta, ordua? Ordua eta orden? E? Eh? eh ah, bai, eta bai, atorra ezkaino da, ordua eta ordua eta dugula, eh? Oida. Eta gaur gaur entzuritu da repikapena, Zorritzerritan, dugu gorrian. ¿vale? Bale, ba. Bueno, va. Ondo izan. Bai, bai. Aio. Adiós.